السلام عليكم ورحمة الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم سوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه مسجدك ما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عسى بصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصراً لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الآية ayat meniku Bakdo nerangake kawontenanipun Bani Israel sampun wong salwangsul kalau terangake Bani Israel niku anak putune Nabi Yakub Nabi Yakub niku nek cara bahasa Suryani jenenge niku Israel bahasa Suryani bahasa Suryani ya bahasane kitab Taurat niku. Nek cara Arab Isra iku abdun. il Allah. Dadi Israel nek cara Arab namene Abdullah. Lecitrakno Nabi Yakub Yakub maknane ngiring-ngiringi. ngiring ngiringi niki peristiwa nalika Nabi Yakub teng lebet madarane ibu garwane Nabi Ishak nalika ngandut niku kembar arep metu royo andike karo adine adine namine Aisyah Ain ya aiso nggih kenging aisu nggih kenging royoan metu wong gede ngoten niku tengene madarane ibu ngawon pus pristiwa royoan metu jare nabi Yakub aku sing metu dikik mergo aku sing tuwa sing adine jenane aisu ngamuk nek kowe metu ndike aku metu dalan sing rak sak benere hmm. lajeng ibu ndawuhi Yakub kowe sing ngasih karo ibu ngalah metune ngalah lajeng sida sing metu ndike Aisu sing pernah adik lan Nabi Yakub trimo ngalah keri mergo metune keri ngalah lajeng di jenakno Yakub Yakub niku nek cara Jawa tiba mburi <clears throat> bahasane wong tua kuno ngiring-ngiringi jadi hmm. Bani Israel niku anak putune Nabi Yakub nabi sing sepisanan mimpin Bani Israel ngadepi Bani Israel sing paling pertama Nabi Musa diperkuat kalih kakakipun namine Nabi Harun niki ngadepi Bani Israel sing pertama kali paling akhir nabi sing ngadepi Bani Israel yaiku Nabi Isa antara Nabi Musa kali Nabi Isa niki ratusan nabi pirang-pirang. Cuma sing dadi rasul kenging diitung. Niki. Lajeng nek Israel Israel sing saiki niku jane niku wong Yahudi nek diarani Yahudi ku moh mereka wis terkenal dunia internasional nek Yahudi niku wong kafir nakalan dadi nek diundang Yahudi mo terus carane njaluk Israel hmm. Ah tiba Israel niku nek sing Islam niki istilah niki istilah ampun dipadoni sing Islam diarani Israel sing kafir diarani Yahudi niku niku sing mesti hmm. terus sing timur tengah Israel nek diarani Yahudi moh hmm. niku niku iki cerita lah Bani Israel kenakalan kenakalan iki badane Nabi Musa Nabi Harun wafat nalika jaman Nabi Musa, Nabi Harun sesukeng nek ana sing kafir-kafir pemberantasane Nabi Musa luar biasa. ngadepi Fir'aun, ngadepi Korun, ngadepi Musa Samiri, Nabi Musa keras. Badane wafat, Nabi Musa, Nabi Harun wafat, lah niku pergulakan kenakalan Bani Israel luar biasa sepisanan naliko mejai poro nabi nabi sing dipateni iku ana petang puluh telu niki perlu dimengartosi nabi durung mesti dadi rasul nek rasul mesti dadi nabi nabi sak donya kaul muktamad nek ana sebutan kaul muktamad ku pendapat sing kuat niku namine kaul muktamad jumlah nabi wonten 144 ewu 144 ewu Satus pat likur ewi ku sing dadi rasul ana telung atus telulas. Telung atus telulas iku sing namane kasebut nongone Quran wonten selawe. Mulane sing wajib dingerteni cara akidah Wong awam. sing wajib dingerteni namung selawe mergo iku sing kesebut namane no Quran ning jane rasul niku ana 313 ana sing namine Nabi Samuel ana sing namine Nabi Hezekiel ya ana sing Shamun Shamson ya macam-macam macam macam tapi wong nak Quran ora ana tulisane mula ora wajib dingerteni La ulul azmi ku sapa? <clears throat> Para rasul. Akeh 313 ku sing paling sanget sabare. Paling tahan uji niku wonten gangsa disebut ulul azmi ulul azmi ku bahasa Arab cara jawane wong sing teguh cara saiki ampuh ya nomor siji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor loro Nabi Ibrahim nomor telu Nabi Musa nomor papat Nabi Isa nomor gangsal Nabi Nuh niku darane ulul azmi wangsul datang cerita Bani Israel badane Bani Israel do mateni nabi-nabi kang jumlahe wonten sekawan dosa tiga nabi wis diprengetake niku bolak-balik diperingatake ojo ganggu kekasih Allah ndak kualat bahasane wong kuna ngoten aja mbok ganggu kualat kowe nah, rumasane kualatku dak ana sida nabi zakaria disembelih pateni sareng mlubuhe nemen Gusti Allah wis janji ngateni iki namene wis dadi sunnatillah sunnatillah niki bahasa santri sing kudu diperhatekake wis dadi sunnatillah wong nek dinasehati mlubuh Gusti Allah mesti numpes mesti numpes Nah, modele sunatilah penumpesane niku Gusti Allah gawe wong kafir sing luar biasa kekuatane numpes wong Islam. Nah, ini gini ono kedatian ono wong Islam kok kalah karo wong kafir. Sampan pelajari podo karo iki. Makanya sampan pelajari kesalahannya. Podo, Gusti Allah paring kekuasaan wong kafir kaum amalikoh rajane jenengane Jalut jim alif lam wau tanjeleret Jalut tentarane luar biasa kekuatane diceritakake namane tafsir sawi kira-kira topi wajone jalut niku kira-kira berarti sekental topi wajane dudu wonge topi wajane kira-kira sekental lha iku wonge sepira sampean bayangke dhewe hmm. gedene jalut ngono Ya. Niku nalika kedadian pembunuhan datang Nabi Zakaria lajeng jalut nyerang Bani Israel cara saiki istilahnya timur tengah menawawan gampang niku kalah wong Islam Bani Israel kalah Naliko kemenangane Jalut Bani Israel sing nom-nom dipateni anak bojone ditawan nek basane wong kuna diboyong. Ya, diboyong. Baitul Muqaddas masjid kedua. Ya, sing dibangun sawuse Mekah. Masjidil Haram niku Baitul Muqaddas pembangunan Masjidil Haram Mekah kare Baitul Muqaddas kacek petang puluh tahun dike Masjidil Haram ne Masjid Nabawi malah keri hmm, nah. Lagu Baitul Muqaddas dirusak masjidnya sing rusak wong kafir hmm. lah badane kira-kira satu tahun jadi wong kafir leng gempur keislaman nganti satu tahun kisampan bayangake turun pinten niku wong satu tahun hmm. renek kekufurane keangkuhane jalut saya nemen nah nek wis tutuk angkuwe wong kafir nek wis angkoh mesti tumpes pasti pasti namine sunnatillah hmm. sebab napa angger wis angkoh kok ditumpes Gusti Allah wis sabdo wis dawuh Nak ngene hadis qudsi, hadis qudsi niku dawuhe Allah ning sanes Quran. Dawuhe Allah sanes Quran lan ora liwat malaikat Jibril. Nek Quran ditampi jeneng Nabi liwat malaikat Jibril. Nek hadis qudsi ditampi langsung ngendikane hadis. Hadis. Al-kibriya uridai Faman naza'ani fihi kosom tuhu Al-kibriya usipat sombong Ridai ku sifatku Sombong ku sifatku Faman naza'ani fihi Sing rebut sifatku tuhu Tak tumpes Hmm. nalika jaya-jayane jalut nganti ngrusak mait baital muqaddas niki kenging baital muqaddas nggih kenging baital makdis nggih kenging sami kenging nah Gusti Allah niku nek numpes wong sing katok gagah niku dimusuhake wong sing paling cimplis hmm. Jadi nyalakna ngono lho. Cara bahasa Kudus niki. Nyalakna, dicolokna. Sing mejai jalut niku justru Nabi Dawud. Nabi Dawud lagi umur 13 tahun, wayahe wong tamat SD, 13 tahun niku. Lise di rumah tani plinteng piye jalut mati gini diplinteng kan ngisi ngisi ini hmm, ini carane iku nong wis dadi sunnatillah wong sing engkek engkek niku dilumpuhake karo barang sing ora cara anu ora rasional hmm, ini carane wis badane jalut mati Bani Israel nampak kemenangan kedaulatan negarane timbul maneh. Hmm. Ngoten niku badane 100 tahun dipun emot-emot 100 tahun. Terus wa akum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara Terus keadaane Bani Israel saya kuat ekonomine kuat, kebangsaane kuat. Terus didawuhi. In ahsantum lamun do gawe bagus sira kabeh. Tegese gelem taat. Gelem semlire patuh rene perintahe Allah. Ahsantum mongko gawe bagus sira li amfusikum manfaat rene pira-pira awakmu. Nek kowe do apik-apik lakune manfaate ning ngene awakmu dhewe apa sebabe? Ganjaran mau sing nampa sliramu kabeh. Mula hmm. situasi kudus ngene iki sampean pelajari piyambak, pelajari. Poso situasi ini tenang, tentram, masyarakat itu bagus, togel wis ra ono pamanene gitu ya. Mangke kaadane sae. Perkembangan ekonomi, pergaulan ono sae. Hmm. Tapi wis diancam karo Gusti Allah. Wa in asatum lalamun gawe Allah sira kabeh dunia wis apike kaya ngene kuwi gawe tata-tata kemaksiatan sing merajalela awas falaha moga ku tetep keduwe awakmu kabeh kaeleanmu melarat ring ini awakmu dhewe engko nek ana penumpesan aja geger hmm. Eh, nek wis api diteruske teruske hmm. terus badane cerita jalut rampung Bani Israel wis dadi apik delalah kecoba mana Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria dipateni Nabi Yahya niku kembarane Nabi Isa hmm. eh, pernah nah niki perlu kalau terangake Nabi Zakaria niku ramane Nabi Yahya Nabi Isa putrane Siti Maryam Siti Maryam putrane Pak Imran. garwane Pak Imran, karo garwane Nabi Zakaria Zakaria kakak beradik hmm, kakak beradik garwane Imran, Hanah ha nun tabunil hana hana niku ibune nab siti maryam hmm. lah hmm. hana duwe adi wedok jenengane isya alif shin alif ain isya Isya garwane Nabi Zakaria. Jadi nek Hanah Mbak Ayu nek Isa, Hanah untuk Imran, Isa adine untuk Nabi Zakaria. Niki nek cara kudus Pak Imran karo Nabi Zakaria niku kakak beradik dia peripean cara kudus peripean podo mundut marotuane jenane fakut fa alif qaf wawu dal fakut pak fakut danak wedok loro sing gedhe hanah digarwa imron adine isa digarwa nabi zakaria kula wong nabi zakaria karo pak imron peripehan hanah karo isa kakak beradik Lajeng Hanah danak Widuk jenengane Maryam sing Isa danak lanang jenengane Yahya. Nabi Yahya karo Siti Maryam nek cara kudus nak dulur nak dulur. Lajeng Siti Maryam gadah putra lanang namine Isa. Jadi Nabi Isa ku nek karo Yahya ponakan. Ponakan. Nah, Nabi Yahya Pak Le ah, paman nek cara kudus paman. Lah Nabi Yahya karo Nabi Isa sementara niki wonten langit sab kalih. Sing Nabi Yahya sampun alam barzah, sing Nabi Isa tesih sugeng tapi tengene langit sab kalih kekalihipun niku hmm. ya nah dene iki baleni ne angel lho mulane mboten kula baleni engko nek keliru <laughs> nah niku mangke sampean sing ngapalke ngono ya mohon niki diterangake badane 100 tahun matine jalut ya jalet dipateni eh badane 100 tahun kekalane terus jalet dipateni terus Bani Israel sae sae sae dangu-dangu awon-awon awon-awon malih nganti mentolo mateni Nabi Yahya karepe badane Nabi Yahya terus Nabi Isa kon Nabi Yahya karo Nabi Isa ku yo menangi Jadi batane matane Nabi ya, kuarepe niku Nabi Isa dikatutke. Ning saking kersane Allah boten ngersakake matine Nabi Isa. Nabi Isa dirafa. Hmm. Lah wong sing arep mateni Nabi Isa wajahe diserupakno Nabi Isa terus dipateni karo kancane dhewe padha yahudine niku hmm, kok saged Gusti Allah saged gawe ngono bisa teng Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum wong yahudi ora mateni nabi Isa wong yahudi ora nyalib nabi Isa ning mateni lan nyalip wong sing diserupakake Nabi Isa. Dadi sing disalib niku sanes Nabi Isa, mulane sakake wong Kristen-Kristen sakake. Lah sampean kudu nerangake. Lah kula, kula pun nerangake ngeten, Dre. Hmm, Sampan kan nyambung kudu. Kula wis nerangake secara umum, dalile teng juz 6 surat An-Nisa juz wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu hmm, ini kita kula kalau terangkan ini nah, ini Allah yang wis do masuk Islam tenggen kula sing masuk Islam sing iso bahasa Inggris terus tak kon maca Quran sing tafsiran bahasa Inggris tak kon maca kula nabi hadiah saking Saudi Arabia nih niku tak kon maca isin barang diwaca sing pas iku good good aku ngerti good good bagus bagus saya kangen kono kira-kira niku kira-kira good good ana sing saka Australia namine Paul nggih kula tak kon maca ana sing saka Jerman nggih kula kon maca Nah, niku coach coach ana asing saka Australia wong lanang njaluk foto bersama karo aku aku gelem nganti foto saiki fotone ana lah sing teko Jerman wedok aku kon foto aku mau oh senane PM ora <laughs> nggih senane PM gak kena kalau mboten purun iki jarane ana aturane nah teng riki niki bahasa singkat ning isine padat nek kowe terus apik manfaatnya apik kecekel awakmu tapi awas nek gawe elek awas titenono niki berlaku untuk umum ngantos sak niki in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha awas akibatnya berbuat sing elek ya hmm. terus nerangake Faida jaa wa'dul akhirati mongkonalikane teko apa janji ambalan sing kedua hmm, Nabi Yahya dipateni karepe diteruske Nabi Isa barang sing Nabi Isa dislametake hmm. terus teko liyasu wujuhakum drapun gawe susah sapa kawula ibad ibadallana ki wong kafir winginane kan wonten ayat ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid kawulaku sing duweni kekuatan sing luar biasa iki sing kedua liyasu gawe susah dheweke kabeh wujuhakum ing pira-pira raimu piye ana sing dipatene sing muda-muda sing lan sing wedok sing anak-anak sing sih cilik-cilik boyong tawan susah anak pisah karo bapak bapak pisah karo bojo ora mengi kontak waliyadkhulul masjid lan drapun padha mlebu sapa kawula kafir al masjid ing masjid sing dimaksud baital muqaddas terus dirobohke maneh dadi baital muqaddas ngalami kerusakan zaman Bani Israel ping pindho dirobohke hmm. carane wong kafir lem lebu betal mukaddas kama dakhaluhu kaya lem lebu sapa dheweke kabeh ing masjid awwala marratin ing dalam kawitane ambalan yaiku nalika serangan jalut mlebune ling rusak masjid luar biasa mula nek ana berita-berita surat kabar Baitul mukaddas kok iso dikuasai wong kafir Yahudi sebab PP sampan pelajari dhewe in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha salahe wong Islam hmm. ampun nyalahke Gusti Allah ampun mangke katut ketumpes ya saestu wong nyalano Gusti Allah ketumpes nah. Hmm. Eh. la yus'alu amma yaf'al Gusti Allah ora perlu ditakoni saking tindakane hmm. Wali utabiru lan pun padha rusak sapa wong kafir maklawan barang alau kang padha kamalungkung kumalungkung takabur kang padha menang sapa wong kafir tadbirun kelawan pengrusakan sing dahsyat sapa iku raja buhtanasar niki ampun keliru sing pertama Jalut sebab do mateni nabi termasuk nabi Zakaria Jalut ngerusak. lah sing kedua sebab nabi Yahya dipateni muncul buh tanasur tulisannya ba kho ta nun suat ro buh tanasur nah, rojo kafir kafir sing utus apa Gusti Allah sebabnya apa wong Islam wis lali hmm. Jadi saben ana wong Islam ditotok napikmu malah melanggar. Niki mangke sing musuh ni wong kafir. Monggo. Diwelehna ngoten lho, carane wong diwelehna. Dimusuh wong kafir. Lho wong kafir kok iso menang sing gawe Gusti Allah. Hmm. Iso, iso. Lho ngono ku piye? Sak kersane Gusti Allah. Hmm. Nah. Niki ngantos sak mangke nek wong Islam ora iso dikon rukun malah mlubuh padha kowe mangke muncul maneh ya wong sing di kekuatan pengrusak ring ini keislaman maksudnya no diwelehke diwelehke pirang-pirang ewu sing dipateni karo raja Bukhtanasor Bukhtanasor niku wong nakalan ceritane lah niki bahota buhta buhta niku bahasa Ibrani cara Jawa ne ibnun anak anak lanang buhta ku manane ibnun nasor nasor niki nama berhala nama berhala ceritane bukhta niku anak lanang dibuat rareti bapak sapa jenenge ora ngerti la dibuat lenyeleno nok nggone brahala sing jenengane nasru brahala nama brahala hmm. cilik niku nah. jadi tidak dikenal bapak eh. terus gede-gede sebutane siapa itu anak Ibrahulo Ibnu Nasr nah, bahasa nih bukhta bahasa bukhta bukhta Nasr terus digawe tarkib masji bukhta Nasr anak Ibrahulo sebabnya e, orang dikenal bapak Jadi wong nakal-nakal sing teman niku mulai cilik iku pancen kedadeane kedadean sing ora apik. Hmm, kedadean sing ora apik. Hmm. Iga hari. Adung Bani Sa'ir kalang kabut tenan, palang kabut. Ngantos dumugi zaman Nabi Isa niku barang Nabi Isa wis tandang tenan rada apik saantara nembe rada apik nabi Isa arep dipateni dislametake Gusti Allah dirafa nalika dirafa ceritane ngene iki aturane ceritane senajan tengene hadis tapi ceritane sebab apa ora reti lan ora menangi nah, ceritane nek sing nyeritakno hadis hadis sahih kedah percaya nalika dirafa nembe yuswa tigang dosa tiga tahun telung puluh telu oh, ini nabi Isa dereng kromo dereng kromo hmm. Ah, nabi Isa temurun maneh. nek sampun wonten tugas hmm. ya Nabi Musa ora bakal temurun nek Imam Mahdi durung muncul. Muncul Imam Mahdi besok nek perjudian karo taruh perjudian karo perzinaan wis ora iso dibendung iki ngalamat perjudian karo perzinaan wis ora iso dibendung Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi niku pun lahir nalika tahun 201 siji tahun Hijriah. Dadi nek sampean kepengin reti lahir Imam Mahdi ngantos sak mangke niku umur pinten? Sewu langkung sampan sudah rong widak siji Niku umur Imam Mahdi Nak ngene ngalam koib Podokaro dajjal ya nak ngene ngalam koib muncul Imam Mahdi Ake besok khotib Jumat Masjidil Haram Arab nyampe ake khutbah ora iso muni lajeng Imam Mahdi muncul songkon jeruk Ka'bah langsung khutbah hmm, cerita ceritane lah sampan menangi napa mboten nah mangke dipraktekti mbok ini, ngono. Nah niki carane. Lah ono sing dipaham Imam Mahdi ku dudu wong. ono sing dipaham tak jawab. Kula buka tengene hadis Ibnu Majah. Al-Mahdiyu min walati Fatimata. Hadisun sahih rawahu Ibnu Majah. Kula pun maca Al Mahdi utawi Imam Mahdi min waladi Fatimah iku termasuk keturunan Bu Fatimah. Jadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat hadisnya Al Mahdi min waladi Fatimah. Jadi uang panjen. Rumen tahun 79 nate ana Imam Mahdi muncul gawe pemberontakan nang Saudi Arabia barang ono kalah aku ndung mone ora ngandel Imam Mahdi kok kalahan aku lho Imam Mahdi niki benjing menangan menangan ora kalah ngono nate 79 niku wonten kedadian teng Mekah ngakune Imam Mahdi ketemu kalah eh dudu aku oh, Imam Mahdi kok menangan kok aku meneng ngono ya, kalah hmm. ya badani Imam Mahdi saantara lajeng dajjal ngamuk niku dajjal ngamuk diwehi umur petang puluh dina dajjal Diwari kekuasaan sing luar biasa bisa ndelajah sak dunya petang puluh dina tok niku Tapi orang wani melebu tiga negara yaitu siji Masjidil Haram Mekah orang bakal klebon Madinah terus Baitul Muqaddas telu iki orang bakal kejajah Dajjal Wah ke petang dina Nabi Isa mandap Niki sampan sakit ningali teng tafsir Jalalain juz teluk. Ya. itu loh. Surat Ali Imran. Tugasnya Nabi Isa Setugal. Mejai dajjal. Nomor kali motek-motek salib. Berantas salib. Kondo nek sing salib dudu aku. Bejane wong Kristen sing menangi terus iman. Nomor telu Nerasake perjuangan syariat Islam Menurut syariat kanjeng Nabi Mergo Nabi Isa nyewon datang Allah Supaya diaku umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini ku ditompo Mergo ono tugas Telung izin ini Bakdani jajal mati Terus Nabi Isa karimah mati bersama Merjuangake Islam Nabi Isa namun diparingi umur tambahan pitung tahun pitung tahun mulanya ada hadis yang nerangake Nabi Isa umure petang puluh tahun ini ku benar telung puluh telu saat durungnya dirafa pitung tahun bakdane mandap berarti pitung di telung puluh telu hadisnya ngatan arba'i nasanah ini ku benar nek dihitung ngantos dumugi langit langit niku wis niki pun lahirin Nabi Isa tahun lahirin Nabi Isa rongewu sekawan Mulane rong ewu sekawan itu namanya tahun miladi. Miladi itu tahun lahirnya Nabi Isa. Atau diarani tahun Masehi. Mereka Nabi Isa ku al-Masih. Eh. sakdane pitung tahun Nabi Isa wafat ah, cerita wonten khilaf Nabi Isa kromo ana ceritane kromo diparingi putra kalih lanang-lanang ah, wafate dimakomake tengene makome jeneng Nabi dadi wis ana makom telu kanjeng Nabi Abu Bakar Umar sing ana lega siji iki mboten kenging wong kudus njaluk dipendhem kono ora iso iki pun makome nabi tempat makome nabi Isa pun wonten keterangan ini Nah, hmm, niki keterangan terus niku rame ya nanti tutup kiamat nah, badane Bukhtana sarsaya ndodro waning rusak betal mukaddas dirobohke. Dadi betal mukaddas rusak zaman Jalut siji, nomor loro zaman Bukh Tanasor, Bukait Nasir. Nah. Asa rabbukum muga-muga pangeran sira kabeh anyarhamakum lasi sapa pangeran ing sira kabeh. Wes muga-muga kowe diwelasi dening pangeran nek pancen gelem tobat. Intubtum. Tapi tak diancam dening Allah wa in uttum udna. Iki bahasa sing sangat singkat. Quran ngeten iki Quran bahasa Quran. Wa in uttum lan lamun baleni sira kabeh gawe kerusaan gawe kemaksiatan, dilang lingke menang wae udna bakal baleni ingsun. numpes nek kowe cendodro tak tumpes niku cukup wa in utum udena ngeten sampean apalake piye iki kene wa in utum udena ngoten mawon dadi nek ana wong takon piye nggonku wis ana apik-apik oh, wae togel merajalela ngono lewain utum udena ndi dalile togel utum ngono dalile tumpuasan udena ngoten mawon sampean apalke niki Hmm. Eh, eh, eh. Wa'in utum utina ah, perlu sampai apa lagi? Jadi nak ono wong takon, nak sampai jawab. Aku yang belum bom, terus terus nangon nore. Hmm, tumpes lah. Oh, Iki dipocoba nalika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, wong Yahudi mlubuh. Wong Yahudi do mlubuh arep mateni jeneng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah digorohake. Malah bantu wong kafir Mekah numpes para sahabat. Perangnya disebut perang Ahzab. Perang Ahzab ku perang gabungan. Kufar Mekah, songko Mekah dibalani Yahudi Madinah. gabung dari siji numpes jeneng Nabi sak sahabate. Perangnya diarani perang Ahzab. Lah Kanjeng Nabi atas saran Salman Al Farisi gawe luangan sing sakniki diarani khondak sing sami haji-haji pun ngerti masjid-masjid ana pitu ana ne khondak niku niku luangane teng riku niku abak ah, dane ana perang khondak wong Yahudi melu-melu mbalani wong kufar Gusti Allah numpes dateng wong kafir Mekah sak Yahudi nebnan. Sing Yahudi niku sing terkenal ana sing diarani Quraidah. Ana sing diarani Nadir, ya. Wis sing Quraidah dipateni kabeh karo sahabat. Sing Nadir diasingke lan ana maneh sing tetep manggon nang Madinah tapi kena pajak, tarik pajak. Hmm. Jadi pamane wonten peristiwa nang Timur Tengah. Kok ngene ini? sampean ampun nyalahke Gusti Allah. Niki sing penting. Pelajari mawon situasi Mekah pie, situasi Timur Tengah pie. sampean pelajari. Dalile cukup wa in uttum udira. Ini berjalan terus nganti kiamat. Waj'alna jahannama lan dadake insun jahannama ing neraka jahannam lil kafirina kanggo para wong kafir hasiran ing tempat buen tempat penjara. Dadi penjarane besok nangone jahannam. Nah diki riki semua kola inna hadal qur'ana yahdi latih ya akwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan ya fi ni'amahu mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagi di jalali wajika wa adimi sultanik Subhanaka la nuhsi sana'an alika antaka kama asnaita ala nafsik اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تعديل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين